Mayang gabi eh. Kanyang tanan, mga kapos at kapamilya. Daghan kay itong topic karon ato sa usahon. Lain-lainon na to record para dili ma maglisod ta og uh, upload. Ang unang uh, punto nga akong gustong i-discuss kaning mega drought meaning mega kinagrabihan na kinagrabihan ng init or pagkakulang sa tubig uh, very shocking ang panghitabo karon kay nasubay man ni doon na may certain degree nga nasubay ang mga courses. For example, sa Amerika, ilabi na yung mga major diha nga mga river. Mississippi, Colorado, uban pa lima ni ka major rivers nga transstate, no? interstate. Pero ang total river sa Amerika, 250,000 kaya pinadakuha mo po ng USA 250,000 kurang major lima una pinakanunay gid kayo nga na um, mention no kaning Colorado ngano tungod kay ang Colorado maoy ginasaligan sa mga lima ka states especially sa California nga maoy um, bread basket or source of food sa United States of America na magsalig sa California ang 49 out of the 50 states sa USA. O meaning to say, ang 49 ka states na magsalig niya, siya ang nagpakaon sa entire 50 states. No? including itself, no? California. Of course, nag-import sila sa ubang mga pagkaon. Gikan sa Philippines, Africa, Central America, South America. Pero uh, mga 40 to 50 sa pagkaon nga ginakonsume sa US, gikan sa California. So kung doon ay metabo sa weather or sa farming sa California, affected ang entire USA. Now, grabe ni ka alarming kay ang California as breadbasket or farm sa USA, major farm sa USA, principal farm sa USA, nagsalig sa Colorado River unya may reduce pagayo ang tubig sa Colorado River dunay ay gisuffer dunay uh, ongoing uh, mega drought uh, nga gidescribe nga ang mga mountain ice no mountain snow sa uh, ah, USA sa iyang mga mountain range na uh, sa una dili mapakyas baga kayong mga snow di na mga snow maunoy mo to og uh, kah kahilis ka melt during summer and autumn times nga mo provide og tubig supply sa ilang mga lakes o mga rivers usan ning Colorado River nagsalig aning tubig gikan sa mountain snow ang kahibulungan karon nigpis ug napagni ubang part sa mountains nga walay snow used to be baga kayo mga snow mausa ni tabo sa Europe especially ng da sa mountains sa uh, Switzerland kay naman sa habog ang Switzerland ang nitamo karon kadtong sa una nga puno na og baga kay snow karon makita na nimo ang yuta o bato so this is alarming kay mo ni ilang so sa tubig lahi dinhi sa Philippines o sa uban nga mga uh, ah, nasudiin ang atong so sa tubig dili mountain snow kundi aquifer ang ulan sa mga forest sa atong kabukiran og uh, ah, eh, mga valleys no kabukiran mga valleys mahimo to siyang replenishment sa underground nga water underground nga water reservoir kanatong gitawag og aquifer So kini atong kabukiran uh, bungtod o bukid and then in between nila mga valleys. Ang uban nga tubig mo kay dai pa sumpay sa pa ingon sa mga sapa. Pero daghang part sa tubig ani nga masaw sa valley as basin and then adto sa ilaw mo sink in mo mo replenish sa underground uh, water tank or water reservoir. And then, ang labas ani katong mga baba ni sa aquifer mo ng itong tugbusay o spring no? spring so daghan sa atong uh, ah, sakaran sa atong mga kasapaan spring o waterfalls ang nag-supply sa tubig. Dahil usahay mag-uwan itong mga baha. Now, ang natabo sa USA karon wala ka develop or kaporma ang mga baga nga mga snow sa ilang mga mountains. And matris up ni na to sa ang ah, mga possible or most likely ng mga uh, kaingnan or mga courses. Ang usaan ni is pagbalhin sa ilahang oil refineries diin used to be diha sa coastal states kanang nagline up ng mga states kang gikan diri sa New Mexico, Louisiana, ngadto sa ngadto sa New York kaning Atlantic Coastal Lines Atlantic Coastal States facing the Atlantic Ocean karon ilang ibalhin kay usa sa main reason ani uh, um, that uh, handlok ning mga refinery owners or oil owners kay daghan ng mga environmentalist nga nagsubay sa causes sa uh, uh, frequent kaayo nga mga hurricane nga nagkakusog uh, mga tornadoes from the Atlantic Ocean uh, ah, they had a very strong uh, ah, suspicion nga ang ozone layer nga buslot o na displace aning smoke from the refineries from the exhaust of these huge, huge refineries uh, mao naka ingon no? kaning uh, kaning ha aso no aso sa mga oil refineries mo nagbangag nagbuslot o nagdeplete no nag thin sa ozone layer mo hinungdan nga ang excess nga kainit nga sa adlaw o radiation or kining ultraviolet rays maka penetrate and then it strikes the Atlantic Ocean ah, mo uh, mo siya then mo ni mo create og hurricanes now the scientists are closer to that conclusion but the refinery owners did not wait for that to arrive or to come yung sibat sila ilang ipang sirhan ang ilang mga coast lines no coastal state ng mga refineries og sibog sila inward or into the interior part interior part of the uh, United States of America now kining ilahang desisyon um, wala makatik makatiklop wa matiklop ang mga buho sa ozone layer nagpadayon ni si Jao uh, cause og boiling and creation of uh, hurricanes yun niya nakahimo ng bagong uh, uh, risgo no? kay ang dito na sa interior part sa Amerika doon na napubuho tungod tungod aning inland tungod ang interior part nila so napunan ang buho nga diri sa coastal lines tungod sa coast lines ang naka problema ani this must have uh, uh, affected the temperature of the mountains di na ang mga snow na diha ang uh, snow magforma during winter time so that ang nahitabuan ni eh, um, uh, dili nakaporma lagi ang baga ng mga snow so yun end up ni sa mega drought meaning huge amount of water supply supply na uh, naa sa mga lagong rivers especially gud ang Colorado nawala na ang ilang kandukan kay going to, to the half level na sila measurement kung mauso sa half ang level sa tubig dili na maka uh, andar ang hydroelectric uh, system nila so dili na kay tubig ang mawala basta ang ilang electricity So dako, masamot ka dako ang problema sa aning mga mga states nga na-affected. Dili lang tubig o pagkaon, kundi dili ang ilang electricity nga needs. Um, which is also mo giba gamit nila sa mga pagpadagan sa mga makinarya o ilang mga balay mga facilities. So, uh, mauni ang nakita na to nga problema so in addition to the existing problem na dugay nang nag uh, exist no water problem dito sa Middle East uban pang parts sa kalibutan ang diri sa deserted parts or sa Middle East gisulba nila ning problema ha, sa tubig um, pinagi sa duha ano duha ka technology o nailang i-combine kaning pagkuag solar power or electricity, electricity through solar panel and then mo nilang gi-power sa ilang mga desalination uh, facility nga nag-convert sa salt water from the sea into fresh water uh, so uh, dako og uh, ad accomplishment ang Israel ini nagkadako ang mga garden farm sa Israel tungod ani ang klasihang uh, kombinasyon sa um, solar energy o sa desalination nga uh, um, facility naka create sila mga tubig naka himo sila og supply sa ilang mga water needs, ilang mga panguma. Now, para nako, parihara po ni sa dam. Dam ilang, andali sa mga lugar, din posible pa himuon dam no sa labi na sa China aron naghalang dam sa China pag harness sa tubig sa mga rivers no nga inay pasagda ng mga tubig nga mo dagayday nga walay gamit kayo balik na sa dagat anong dagko nilang mga rivers um, giwag dam para maka-produce og electricity and at the same time uh, magamit ni tubig pag irrigate sa mga kaumahan now um, to me these are human solutions na doon ay mga harmful nga mga side effects like ang dam uh, tungod sa mga pangtabo nga dili makontrol sa tao like muhagsa ang mga usa ka tornado na maguba ang dam so mo cause like major flooding grabe ka disastrous o destructive ang mga aktual na nga nakitabo ngayon na ani nga diin ang tubig dako kayo nga volume mao ni mo uh, hamag sa mga communities nga naa sa daplin sa sapa o suba daghan na kayo ni siya nga mga cases all over the world nga daghan kadto kaswalti daghan kadto namatay og mga properties nga guba mga kaumahan now this is not uh, ideal solution but human solution kay nawagtang na sa knowledge sa mga tao ang pinaka easy pinaka simple pinaka safety pinaka gentle but sustainable and guaranteed nga paagi unsa man unsaman nga kining uh, ah, unsaon man nga unsaon man pag uh, pabalik sa uh, ulan kanang gingon sa Ginoo nga rains in due season nga wala kay worry mabot yun ang ulan on the right time at the right amount e, dugay na ninawa nga klaseng panalangin dugay na kayo ninawa ang mga Israelites o kaliwat sa mga Israelites at pilaning mga Amerikano nga uh, ah, seem to be kani mga Amerikano gingan nga majority nila uh, <clears throat> descendants ni Manasi no? anak ni Joseph oh, so kini sa Amerika wala na sila ng kung sa grain ang ilang gi kuan dam na now karon uh, na problema ang ilang river system o dam system kay ang ilahang kabukiran wala na mo produce og snow they are now considering imitating the um, effort of Israel na epektibo diin uh, where it is possible combine nun ang solar electricity o ang desalination nga process gamitan og solar power ang desalination nga uh, ah, facility diin ang salt water sa dagat i-convert into fresh water so so far so good pero wa nila gud ma hinumdumi o wa na ma-recapture na to ang um, pinaka nga solusyon no longer using machine kaya ang machine uh, uh, dili na siya makapa-improve sa atong water weather condition masulbad man tuod para sa Israel ang pangilanglan sa tubig and then wala pangilanglan sa panguma pero um, meron silang uh, climate independent agriculture so agrikultura nga wala namang salig og uh, ah, climate no, succeed siya without the without any help of the climate sa iyang palibot pero uh, take note nga og mapasagdan ang climate nga nahimo na ni siyang dili uh, agriculture friendly wala namang serve sa agriculture ang claim ito nahingo na siyang years toll to destroy agriculture. So useless gihapon ang effort na to using this uh, mga man-made technology pag uh, use of tubig through dis desalination o man pang mga methods nga mo but atong mga umahan o garden useless yapon kung ang weather mahimong storm mahimong mga uh, ravage fears ng mga uh, hurricane fears ng mga earthquake fears ng mga tornado o wildfire useless yapon we have to go back to the time where the weather takes charge in taking good care of our garden and farmers. We have to befriend the weather again. O mahimo ni siya kung masabtan to. Di tama maginunglan o makina. Pag tame domesticate back the weather and make weather the mentor of uh, providing our agricultural and gardening needs. Uh, most of all is rains in due season. Yeah, usan ni sa mga major nga palalangin sa Ginoo. Rains in due season. But kung di ta mo sanong sayang mga pagi instead of uh, rains in due season ang atong sky will harden like uh, bronze and our soil will, will harden like iron so these are figurative uh, description to our sky becoming no longer uh, providing us with rains and our soil no longer soft with uh, moisture or water but dried and uh, hard like iron so this is a very saddening uh, situation now mankind has tried to invent his own solution like the dam construction system uh, o kanipong uh, ah, desalination system o kabisig unsa na lang paagi nga ma maka makakulik maka maka hold of water ang communities para sa lang kaumahan uban kining naghimuslag mga uh, small lakes Kinuyo, Manmid Lakes nga uh, makahawid og certain amount of water um, during rains no? ang uban successful o daghan lang successful and then uh, nakaparestore gani sa ilang river system nga nauga but there is one basic tool or method or technique nga ma restore na to ang the most beautiful the most delicious and the sweetest blessing one of the sweetest blessings God has uh, promised us namely rains a new season rains in due season muhatag og ulan ang atong Ginoo on the time nga ginahanglan nato ang mga ulan now we have now the understanding nga ang atmosphere na to aron mahimong conducive sa ulan ato makita nga sa kalasangan kasi ulan kay ang lugar dili init ang frequency sa atmosphere uh, ah, mo attract o mo create gyud og mga clouds mo attract and mo create og clouds dunay certain frequency na ay certain frequency uh, gentle cold na frequency ang nakanindot ani kay ang atong mind ug heart makahimo ana og hibalota we can influence our surroundings uh, by producing the frequency from our mind and heart Ayan, linaw, linaw, peaceful, gentle. Ayan. Um, aron ang atmosphere sa sky conducive kayo mo create og mga clouds or mo attract og clouds in other words it is by our mind and heart, our mental state and emotional state na ang atmosphere, ang temperatura sa palibot uh, suitable suitable to the formation of attraction sa mga clouds. You hmm, see? if we can manage our attitudes meaning the state of our mind and the state of our heart the mental and emotional state in such a way nga very conducive very peaceful very uh, cool ang atmosphere then we can expect rains in due season unsan ang klasihang uh, attitude tubag loving obedience dili coerced or forced obedience sa commandment sa Ginoo loving willing obedience love for God ba love para sa Ginoo para sa neighbor and yourself kung raan ng love dili pwersado dili pinugos ang pagsunod nimo sa commandment sa love commandments dili willingly out of your own volition with appreciation with a ah, joy kanang klasihang uh, kondisyon sa obedience na po-produce og mga nindot nga mga attitude like uh, patience, patience, yung suffering, mercy, kindness, meekness, uh, as I said, joy, joyful obedience, joyful love, joyful work, uh, peace, peaceful living, peaceful coexistence, kining klasihang uh, ah, uh, atmosphere or attitude mo ni conducive kayo sa atmosphere mo ordering to, to form and to fall in due season no, niya ang ipik ani ang mga trees food uh, ah, tungod kay loving na ang atmosphere mo dili na magdumili upang mga di ba ang curse or ang consequences sa sala niya dan umiba is magdumili na ang mga ang suwil o mga fruit trees o hatag silang bunga minihit na di na sila willing ah, doon ay connection ani sa attitude sa tao or frequency nga igawa sa tao kinahanglan frequency of love frequency of joy, frequency of peace, unsa man yung frequency ha. Ang frequency of willing love or uh, not coerced but uh, willing love is 501 501 hertz ang frequency sa uh, joy is 540 Hz. Ang frequency sa peace is 600 Hz. Ang frequency sa divine love for God and neighbor 528 Hz. Ang frequency for proper self-love is 396 Hz. So kung mauni ang mga frequency giproduce sa imong atong mga minds ug sa atong hearts in cooperation uh, expect all the blessings to come including the rains in due season di na tayo maproblema no need for dam or irrigation system uh, no need for desalination facility uban pa nga kahaga uh, uh, ah, gihimo na to uh, ah, with intention mga nga mas circumvent no or mapaba palang bisa na to ang bad effects ang curse atong uh, mga sala nga nagproduce og mga frequency nga makadaot sa environment so uh, atong i activate ang seven chakras or seven attitudes sa Holy Spirit. Diin, ang unang chakra is proper love of self. No? Pagmahal sa kaugalingan. Ang second chakra is wisdom for the world. No? For worldly activities. This is the word wisdom. Ay kinanglan sa self-love para mo fair, better or mo farewell ta sa kalibutan. Now, the third chakra is willing love, mga 501 hertz. Now, um, ikaupat is love for God and neighbor. So this is where what we call divine love. Although ang self-love or chakra chakrawan is part of the divine love, pero naseparated og di accuse na siya nga selfish love during the time karon nga uh, nag-operate siya separately og at times uh, hostile towards God and neighbor. Ah, mo diha uh, na proceed sa uh, fifth chakra uh, among earnest it makes love earnest uh, ah, proceeding to the sixth chakra ang patience it makes love patient patient lang then to the seventh mao ang meek compassionate humble merciful uh, attitude. It will make our love uh, compassionate, humble, uh, loving, caring, nurturing, merciful, forgiving, um, tolerant, forbearing. Uh, wala na kanindot. So, with the activation of the seven chakras uh, we can produce the ideal na attitude na maoy mo influence sa atong palibot, sa atong environment. Mo'y mo create sa atong environment. Mo'y mo create of frequency. Now, this frequency will surely have so many good effects including the formation of rains in due season rains in due season dili tama di na tama kinahanglan og grabe ka hago grabe ka laborious o ka dangerous nga system planning dam no? dam irrigation system Ah, ka yung dam news nga milabo kung mo gibuy ang dam tungod sa mga tagko kayong volume sa tubig during tornado siguro nga mahagba niya or flash floods during La Nina o nga ang labas is very destructive daghang mga matay nga mga katawhan nga namuyo duol o kilid sa mga kasapaan o uh, ah, dagong mga rivers so unsay atong uh, gustong ipasabot o i-emphasize ang gustong i-emphasize ko is uh, we can restore or we can uh, enjoy again the much more wonderful blessing ang gitawag og rains in due season through our uh, returning to willing obedience loving happy obedience earnest obedience earnest love nga gipaktis atong ginikanan o kita kung at the time nilang Moses reincarnated tang uh, member sa Israel so we could have uh, experienced the wonderful effect of a collective mind of the people collective mind and heart of the people who collectively or as as one their their hearts generates the loving joyful happy obedience uh, sweet uh, emotions along with the mind humble and uh, make mind. Uh, yung tabang sa heart o create of ideal atmosphere for the rains to form and uh, fall in due season plus other blessings so I hope nga nasabtan ko ninyo nga akong i-promote is maligtas sa willing happy obedience willing happy loving obedience o pagserbisyo nato sa atong Ginoo para among other things we will always enjoy the wonderful rains in due season tamoy mahatag og katambok o kabundas tong kaumahan sa atong mga putas atong mga kahayupan kaya mga grasis maayo kayo ang pagtubo so this will be paradise restored And this will be made possible kung gikan sa karon mawala na ang atong mga attitude na rough angry pride arrogant na produce og mga uh, negative na atmosphere apil ang mga fear grief apathy guilt shame tanan hostility hate hatred diin uh, ah, init ug acidic ang atmosphere nga dili conducive sa formation sa ulan so we hope nga you learn or you receive enlightenment and you learn something from our discussion din gamit ninyo sa inyong pag panginabuhi especially sa atong kaumahan so God bless and namaste